Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR, Hello sa inyo, Popoy at Hasmin. Kamusta kayo? Ako okay naman. Okay na okay. Siguro, ilang beses nyo na tong nababasa sa mga sulat nyo pero isa rin ako sa maraming tagapakinig hindi man araw-araw, pero talaga namang nakatutok ako pag nagkakaroon ng panahon. Sumulat ako dahil gusto kong mag-share. Oo, gusto ko lang i-share ang isang part ng buhay ko na hindi-hindi ko malilimutan. Eh talaga namang unforgettable kasi siya. Well, medyo lang naman ha. Medyo nakakatakot tong ikukwento ko sa inyo. Pero bago ko simulang i-share ang dapat kong i-share, ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Malu. May di kalakihang sweldo, pero may maayos na trabaho. Galing ako sa isang simpleng pamilya. Nandyan si nanay, si tatay, at ang nag-iisa kong kapatid na si Boyet. Masayang pamilya ba ang meron ako? Hmm, saktuhan lang. Carry lang, kumbaga. Mahal naman namin ang isa't isa. Pero madalas, hindi halata. Salamat nakarating na din. Pagod na nga sa trabaho, pagod pa sa biyahe. Grabe, sobrang traffic. Fernand naman! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na itigil mo na yung pagsusugal mo? Kakarampot na nga lang sinesweldo mo tapos pinangsusugal mo pa? Paano na tayo niyan, ha? Yung pangkain natin! Pabait pa sa kuryente! kamay ng Diyos ko namang kukunin ng mga pangbayad na yan! Eh kaya nga nagpunta dun eh, para naman kahit papano, eh mapalago ko yung kakarampot kong sweldo gaya nung sabi mo. Sabi ko na nga eh, hindi pa tapos ang araw ko. More stress, more fun. Eh bakit? Hindi ba totoo? Magkano lang ba ang sinisweldo mo ha? Akala mo kung makapagsalita ka eh, pagkalaki-laki! Oo na, sige na! Maliit na sweldo ko! Wala na akong ginawang tama! Ano, masaya ka na? Ano ba namang klaseng buhay ito? Pagod ka na nga sa maghapon, tas ganito palaging dadatnan mo. Nakakasawa! Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo! Di ka naman bingi, di ba? Narinig mo naman sinabi ko. Nandito na po Sinabi ako. nang ulitin mo eh! Sawa na ako! Nakakapagod! Nakakasawa na! Ah, ganun! Pagod ka na! Sawa ka na! Pwes ako rin! Ako rin! Pagod na pagod na! Hirap na hirap na ako! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo! Ma, pa nandito na po ako. Hirap na hirap ka na pala, eh di umalis ka! Pagbubuksan pa kita ng pinto kung gusto mo! Oo, ngayon pinapaalis mo ako! Bakit, ha? Bakit? Ikaw ang dapat lumayas sa pamamahay na to, hindi ako! Pwede sige, ako aalis! Simula ngayon, wala na akong pakialam sa inyong mag-iina! Ma! Pa, nandito na po ako! Sige, umalis ka! Umalis ka para malaya na kayo makapagsama ng kabit mo! Ano? Anong kabit? Rakal naman! Saan na naman galing yan? Oh, bakit? Hindi ba totoo, ha? Kaya kating-kating kang umalis sa bahay na to dahil siguro may ibang babae ka na kinulolo ko, Diyos ko naman, ang tatanda na natin. Ngayon mo pa talaga ako pag-iisipan ng ganyan, ha? Nagsusugal ako, oo. Pero ang pambababae, aba naman, napapraning ka na. Ma! Pa! Ano ka ba? Hindi ko papansinin ng mga yan. Nandyan ka pala, Boyet. Hmm. Alamang, ako ang nag-iisa mong kapatid na dakila. Nakilang tambay. Pwede bang itigil mo na yung pagyoyosi mo? Papagalitan ka na naman niya ni Mama eh. Sus! Ba't ba? Inaano ka ba nitong yosi ko ha? Masakit po kaya sa ilong? eh di magtakip ka ng ilong mo. Boyet? Oo na, oo na. Papatayin ko po, ate. Salamat. Teka, kumain ka na ba? Eh, ikaw ba? Gaganaan kang kumain ng ganyan? Eh, bakit ba kasi hindi mo sila awatin? Lo, ano mong gagawa ko dyan? Ikaw nga, di nila pinapansin, no? Ako pa kaya? May point ka. Saka, sus! Ganyan lang yung mga yan. Tignan mo mamaya, okay na naman sila. Kala mo parang walang nangyari. Buti nga di talaga sila naghihiwalay eh. <laughs> Baka true love. <sighs> Baka nga. O siya, magpapahinga na ako ah. Hmm. Medyo pagod ako sa trabaho eh. Ge. Hmm. O kumain ka na dyan pag nagutom ka ah. Huwag mo na munang intindihin si na mama at papa. Eh ikaw, di ka ba magapunan? Ay, hindi na. Busog pa ako eh. Nagmerienda kasi kami sa office. Okay. Tulog na ako ah. Pahinga maigi. Ma! Pa! Magpapahinga na po ako! Matulog ka na. Hindi ka naririnig ng mga yan. Buko sila sa pagtatalo. Oh, sige na. Good night. Sige. O di ba nga, madalas talaga hindi halata na mahal namin ang isa't isa dahil sa malimit na pag-aaway ni mama at papa. Medyo napap nakakapagod nga eh. Paano? Eh syempre, galing kang trabaho tapos pag uwi mo, ibig na magkukwento ka ng kung anong nangyari sa buong araw mo, wala. Madadat na mo nagtatalo mga magulang mo. Isa mo pa ang tambay at palayo si mong kapatid na parang walang pakialam. Pero Popoy at Hasmin, mahal ko tong mga to ah. Sadya lang talagang minsan eh, hindi maiiwasang makaramdam ka ng lungkot at pagod. Oo nga pala, may isa pa kaming kasama sa bahay. Si Tots, ang long-term boyfriend ko. Halos sa amin na rin siya nakatira. Malapit din kasi ang opisina niya sa bahay namin kaya madalas sa bahay na siya umuwi. Ang totoo, kahit sa amin siya umuwi, Konti lang ang oras na nilalaan namin para sa isa't isa. Trabaho na kasi ang naging buhay namin kaya madalas nakakatulugan na niya ako pag nagkukwentuhan kami. Siyempre may mga times ding umuwi siya ng bahay. Kaya mas nawawalan kami ng oras. Kung ganito ba naman ang eksena mo halos araw-araw, ewan ko na lang kung hindi kakapitan ng stress. At dahil sa mga hindi gaanong kagandahang vibe sa paligid, mas pinipili ko na lang matulog agad para makapagpahinga. Pero isang gabi, Popoy at Hasmin, habang nagpapahinga ako sa kwarto at papatulog pa lang ako, ay may nangyari sa akin hindi ko maipaliwanag. Dumating ka na pala, Tots, mahal. Ah. Ah. <laughs> Ikaw talaga. <laughs> Napakahilig mong manglambing pag nakatalikod ako sa'yo. Mahal! mahal! Mahal, wag na yun! Medyo pagod ako ngayon sa trabaho eh. Tapos... Tapos pagdating ko pa, nag-away pa si na mama. Ah! Mahal. Mm. Ang kulit naman ni Mahal eh. Sinabi ng... Ah, mahal? Mahal? Nasaan na yun? Mahal! Ikaw ah, ang dami mong kalokohan. Kung kailan gusto ko na ikaw naman tong pa-effect dyan. Ay... Huwag mong sabihin nagtatago ka dyan sa kabilang side ng kama. Pag ikaw talaga nahuli ko, lagot ka. Aba, may pa-silent-silent treatment ka pa. Ayaw mo umimik ka? Tots! Nandyan na ako. Isa, dalawa, tatlo! Aha? Wala? Eh, saan nagpunta yun? Lumabas ng kwarto? Ang bilis naman nun. Tol! Oh! Tol! Ano? Hindi. Kasi ano eh. Tumawag si kuya. Sino? Si kuya ano. Ah, yung ilaw kong ano. Bayaw. mm, sabi niya, hindi daw siya makakauwi. Ha? Tumawag? Hmm. Paano tatawag? Bakit tatawag? Eh kasama ko siya dito kanina eh. Kausap ko pa nga eh. Blo, imbento siya oh. Anong imbento? Eh nandito nga siya. Ah, alam ko na. Kasabwat ka no? Pinagtitripan niyo akong dalawa eh. Ay, ayaw maniwala. Hmm. Tumawag nga siya sa akin kasi di mo raw sinasagot yung telepono mo. Ikaw, Boyet, wag mo akong pinagluloko, ha? Ang labo naman, oh. Pinakiusapan ka na nga, ginawa ka pang sinungaling. Eh, malay ko ba kung anong trip mo, no? Anong trip-trip? Mabuti pa, kunin mo yung cellphone mo. Ikaw mismo mag-check. Kilala ko kayo eh. Kilala ko kayo, Boyet, wag ako. Wag ako ha. Ilabas mo yung kuya tots mo, ilabas mo. Uh, tol, nag-aadik ka ba? Nasa itsura ko ba yung nag-aadik ha? Mabawala na sa itsura yan ngayon. Alam mo, ikaw epal ka talaga eh. Lo, ako pang epal oh. Sinungaling na nga ako, epal pa ako. Ibang klase. Diyan ka na nga. Oh, teka, teka, teka. Ano? Eto naman ang init ng ulo. Ano ba kasi yun? Ah, ayun pang yosi. Ha? Padrip kasi. Kinuha ni mama yung natitira kong yosi sa kwarto. Nawalan tuloy ako ngayon. Di ba sinabi ko naman sa'yo, tama na yung yosi-yosi na yan? Sige na, kahit limang piso lang. Hindi. Sige na. Ay, naku, ang tigas talaga ng bungo mo. Bahala ka nga dyan. tol, sige na, kahit isa lang. Hindi. Sabi ko, baka nananaginip na ako noon. O baka naman dala lang ng pagod at pagkamis ko kay Tots ang nangyari. Pero Popoy at Hasmin, naramdaman ko siya. Na-feel ko talaga siya. Yung mga halik niya, yung hininga niya. Alam ko, meron talaga akong kasama sa kwarto nung time na yun. Dahil sa hindi ko ma-explain ang nangyari, inisip ko na lang na dala lang yon ng pagod at guni-guni ko lang ang lahat. Kaso, paano mo babaliwalain ang isang bagay kung hindi lang isang beses itong nangyari. Oo, po Popoy at Hasmin, naulit pa ito. And this time, mas malala pa ang mga nangyari. Ma! Pa, nandito na po ako. O, oh, malu na. Mano po. Kawaan ka ng Diyos. Si Papa po. Aba, ewan ko. Baka nila mo na ng lupa. Mama naman. Ang mama naman. Yung tatay mo kaninang hapon pa ang out. Hanggang ngayon mag aalis 10 na, wala pa. Ma, hindi pa kayo nasanay kay Papa. Ay, hindi, hindi ako masasanay sa mga kalokohan niya, no? Si Boyet po. Ano nga po yung isa ko? Ah, baka po nasa kwarto lang niya. Kakaamoy na naman ako ng Yossi. Naku, ako talaga yung pinagigigil ng batang yan. Ma! Tatamaan talaga sa akin yung batang yan eh. Kapatid mong yan, wala na nga na dito sa bahay, puro kalokohan pa. Ma! Makikita niya talaga hinahanap niya. Eh. Magpapahinga na po ako, ma. Di na po ako kakain ng hapunan. Bayat! Wala atang araw na hindi galit ang mama. Ay, makapagpahinga na nga. Ah, kapagod. Makahiga nga saglit bago ako magbihis. Ay... Ang sarap talagang mahiga after ng isang mahabang araw. Oh. Five minutes. Five minutes, magbibihis na ako. Pipikit lang ako saglit tapos... Oh. Babangon na ulit ako at magbibihis. Ah, ang lakas pala ng TV ni Mama. Patayin ko kaya muna. Yaan ko na nga. I-enjoyin ko muna yung 5 minutes ko. Mm. Baka si Mahal ngayon. Uuwi kaya siya dito ngayon? Mm. Tama na yung 5 minutes, Malu. Dilat na. Bangon na. Tignan mo na kung sino yung nag-text sa'yo. Mm. Ito na. Teka. Ano to? A- ah, Anino? Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Paano ka nakapasok? Teka! Bakit? Hindi ako makagalaw! Huwag kang lalapit! Huwag... Hanggang dyan ka lang! Huwag kang lalapit! Huwag, hanggang dyan ka lang! Ang ginagawa mo! Huwag mo ako hawakan! Sinabi na huwag mo ako hawakanin! Parang awa mo na. Wag! Parang awa na. Parang awa na. Wag! Wag! Wag! Nanginig ang buong katawan ko sa sobrang takot, Popoy at Hasmin. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang isang nilalang na bigla na lang sumulpot sa kwarto ko. Meron siyang mga pula at nanlilisik na mga mata. Itim na itim at sobrang mabalahibong katawan. Mga sungay na mas malaki at parang mas mabigat pa sa ulo niya. Mga kamay na may malalaking mga ugat. Mga kukong may itim at matutulis. Meron din siyang mahabang buntot na gumagalaw na parang may sariling buhay. At isang napakalalim at nakakapangilabot na boses. Gustuhin ko mang sumigaw. Gustuhin ko mang umalis sa, kamag, sa kamang hinihigaan ko. Hindi ko ito magawa. Hindi ako makagalaw. Ultimo pagbuka ng bibig ko, hindi ko magawa. Tanging sa isip ko lang nasasabi ang mga gusto kong sabihin. Ang mga sigaw na dapat kong maisigaw. Ang dasal na gusto kong bigkasin. Nakagalaw lang ako noon, Popoy at Hasmin, nang tapos na niyang gawin ang pakay niya sa akin. Sinabi ko kaagad kay Tots ang nangyari pero hindi niya ako pinaniwalaan. Tinawanan pa nga niya ako dahil kung ano-ano raw ang napapanood ko sa TV kaya kung ano-ano na lang din daw ang naiisip ko. Paano mangyayari yun? Eh halos wala na nga akong oras para manood ng kahit na ano. Sobra ako na disappoint. Yung unang tao kasing alam kong makakaintindi at maniniwala sa akin ay siya patong tumawa sa mga sinabi. Hashtag Dear MOR. Nila Dear MOR. Popoy at Hasmin, maraming beses pang naulit ang pananamantala ng nilalang na yon at madalas nangyayari ito kapag mag-isa lang ako sa kwarto. Hindi ko nagawang sabihin ito kina mama dahil alam ko na tulad ni Tots ay hindi rin sila maniniwala. Dahil sa wala akong ibang malapitan tungkol sa mga nangyayari ay pinili kong maging sumbungan ang simbahan. Nag- naging madalas ang pagpunta ko sa simbahan at kahit galing akong trabaho ay pinipilit kong dumaan dito para makapagdasal kahit saglit. Noong mga time na yon ay natigil ang pagpapakita sa akin ng nilalang na yon. Pero ilang buwan lang, isang pagsubok ang dumating sa amin. Si Papa inatake sa puso. Hindi na naagapan at yun na tuluyan na siyang kinuha ni Lord. Ramdam na ramdam ko ang pagkawala ni Papa. Yung lungkot, bukod kasi sa wala ng inaaway si Mama, ay sobrang tahimik na ng bahay na kung minsan pa ay nakikita ko ang mama ko na umiiyak. Sensya ka naman ha, ah. hindi muna ako makakauwi ngayong gabi dyan. Ah, ganun ba? Hmm. Wala kasi makakasama si mama sa paglalakad ng pension niya eh namang di rin maasahan to mga kapatid ko pagdating sa mga ganito mga bagay. Okay lang, naiintindihan ko. Lungkot ng boses na mahal ko ah. <laughs> Hindi naman, ano lang, pagod lang. Ah, kawawa naman yun, di bale. Pag uwi ko ulit dyan, i-date kita. Lalabas tayo. <laughs> Sige. Mahal. Oo. Oh. Alam ko hindi madali ang pinagdadaanan nyo ngayon nalulungkot pa rin kayo sa pagkawala ng papa mo. <laughs> pero, pero nandito lang ako, okay? Hindi ko kayo iiwan ng mama mo at ni Boyet. Eh. Wala ka naman dito eh. Ay, si Mahal talaga oh. O bakit? Totoo naman ah. Uuwi din ako bukas dyan, okay? Talaga? Oo, promise. Hihintayin kita ah. Opo. I love you. I love you too. O siya, sige na, late na. Magpahinga ka na. Huwag na mag-isip ng kung ano-ano para makatulog ka na agad. <laughs> Opo. Sige na. Love you ulit. I love you too. Ah. Ah. Teka, kilala ko yun ah. Oh! Help me. Help me. Huwag mo please! Tama na! Tama na! Tama na! At nangyari na naman ang pananamantala ng nilalang na yon. Iniisip ko, bakit ako? Bakit ako ang paulit-ulit na pinupuntahan at binababoy ng demonyong ito? Matapos gawin sa akin ng demonyong yon ang kahayupan niya, nakagalaw ako. Agad kong pinuntuhan si mama at kinuwento ang nangyari. Dahil sobrang takot, sinabi ko na ayoko nang mag-isa. Ayokong matulog na walang kasama. Kaya mula noon kung hindi makakauwi sa amin si Tots, ay doon ako natutulog sa kwarto ni na mama. Pero kahit pala meron pa akong kasama, hindi napahinto ang nilalang na yon sa paglapit niya sa akin. Ayoko. Ayaw mo. <laughs> Hindi pwedeng ayaw mo. Ilang araw ka ng ganyan. Walang tulog. Hindi walang... mo kasi ako naiintindihan eh. Mahal, naiintindihan kita pero inaalala lang din kita. Paano kung yung katawan mo na ang kusang bumigay? Mas mahihirapan tayo pag ganun. Paano kung bumalik siya? Paano kung gawin niya ulit sa akin yung ginagawa niya? Hindi na ulit yung mangyayari. Nandito ako. Oh. Hindi ako aalis sa tabi mo. Baka balikan niya ako, Tots. Ayoko na. Ayoko na. O, oh, eto. Inom ka ng tubig para kumalma ka. Salamat. Tapos mag-relax ka na. Nung mag-isip-isip pa, para makapagpahinga ka na. Huwag mo akong iiwang mag-isa, mahal ah. Oo nga, hindi nga. Dito lang ako. Hindi ako alis sa tabi mo. Promise? Promise. Ba, kalain mo nga naman oh. Natapos ko rin tong libro to. Buti naman at nakatulog na rin si Mahal. Napakapayapa niyang tingnan. Teka nga, makapagbanyo nga muna. Kanina ko pa pinipigil tong ihi ko, wag lang maputol yung pagbabasa ko eh. Wait lang mahal ha. Ah. Ah, CR break lang ako. Balik ako agad. nandito ako, Mal! Mal! Tita Raquel! Boyet! Mahal! Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Mahal, tama na! Gising! Mahal! Mahal, gumising ka na! Mal! Mahal! Ano nangyari? Bakit? Pa paano? Di ba? Di ba sabi mo, Sorry, hindi ko alam na nag-CR lang ako saglit tapos ano ba ano ba nangyari? Nandito siya, Todd. Nandito siya. Ano? Sino nandito? Yung... Yung... Ano? hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano hindi mo alam? Sa hindi ko nga alam eh! Ay, eh, paano? Ang sigurado ako, hindi siya katulad natin. Hindi siya tao. Hindi siya tao. Sa pagkakataon ito, si Tots na mismo ang nakakita kung anong nangyayari sa akin. Sa tuwing may nangyayari sa akin kakaiba, kinuwento niya sa akin ang mga nakita niya. Nadatnan daw niya ako sa kwarto na nakadilat at parang takot na takot ang mga mata. Naninigas daw ang buong katawan ko na parang gustong gusto kong pumiglas. Parang gusto kong gusto ko daw sumigaw pero puro mahihinang ungo lang ang aking nagagawa. Sa mga nakita nito at alam na niyang nagsasabi ako ng totoo. At sa puntong to, mas lumala ang takot ko kaya lumapit kami sa mga may alam ng ganitong mga kaso. Sinabihan kami na mas pagtibayin pa ang paniniwala na meron kami bilang pamilya at laging magdala ng rosaryo saan man kami magpunta. Tama sila, napahinto ng mga ito ang paglapit sa akin ng nilalang na yun. Pero tulad ng dati, bumalik siya Bumalik siya at this time, iba na ang gusto niyang mangyari. <laughs> Aba, ano yan ha? Ba't nagtapakit ka dyan at nakatapis ka lang ng tuwalya? Mm, wala lang. Feeling ko kasi ang ah, sexy-sexy ko ngayon. Eh. <laughs> ah, eh ano naman kung feeling sexy ka ngayon? Siyempre, pag feeling sexy ako, pero gusto ko may kasunod na lambing. Ayun. Ah, ganyan. Lumabas din ang totoo. <laughs> ba, bakit ayaw mo? Hmm, teka lang, pag-iisipan ko. Ah, ganun ha? Pag-iisipan mo pa pala, ha? Lagot ka sa akin ngayon! <laughs> teka, teka, <laughs> sandali Walang sandali-sandali sa akin! Wait lang, sinabi sandali lang eh. Hmm. Ako talaga ng mahal ko kahit wala pang ligo, ha? Hoy, sobra ka! Naligo ako kanina. Bako. Loko-loko ka talaga. Alam mo bang namiss kita? Ano na, miss. Eh, halos hindi tayo mapaghiwalay ng dalawa eh. Mahal? Okay ka lang ba? Tots? Hindi ikaw si Tots! Ano bang gusto mo? <laughs> Nagkakamali ka, Malu. Hindi kita gusto. Kailangan kita. Parang awa mo na. Tama na! Tama na! Hirap na hirap na ako! Pagod na pagod na ako! Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa lugar mahirapan. Hindi! Hindi, hindi ako sasama sa'yo! Kahit ano pang gawin, sa uli, sa akin ka pa rin mapupunta. Ayoko! Mahal! Mahal! Malu! Malu! Mahal! Mahal! Ano nangyari? Bakit ka nagsisisigaw? Mahal! Ayaw niya tayong tigilan. Ayaw niya akong tigilan. Kung ayaw tigilan? Sino ayaw tumigil? Akala ko ba natapos na lahat ng to? Ako din. Akala ko tapos na. Akala ko wala na. Pero Tots, bumalik siya. Nagbalik siya. Paano nangyari yun? Ginawa naman natin lahat ah. Sinunod naman natin lahat. Eh, bakit nandito? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano? pa bang kailangan natin gawin? Ano pa bang gusto niya? Ako. Ano? Anong ikaw? Ang sabi niya... Ang sabi niya kailangan daw niya ako. Ang sabi niya... Kahit anong gawin natin, sa kanya pa rin daw ako mapupunta. Mahal, mahal, ayoko. Ayoko. Hindi. Hindi. Ayoko. Ayoko. Hindi natin hahayaan mangyari yun. Hindi ko hahayaan mangyari yun. Gusto na niya akong kunin. Gusto na niya akong dalhin kung saang lupalop siya naninirahan. Ang mas nakakatakot pa ay kahit na ano daw ang gawin namin, sa kanya pa rin daw ako mapupunta. Ito na yung time na hindi na talaga ako nakatulog sa takot. Sa kakaisip na baka sa kahit na saglit na pagbikit ng mga mata ko, ituloy eh, na niya akong kunin. Dahil sa pagkatulad ko sa mga nangyari sa akin ay eh, hindi na ako makapag-isip ng tama. Konting kibot lang para akong bata na takot na takot. Naapektuhan na ang trabaho ko, ang pamilya ko, at lalo na ang kalusugan ko. Humingi na kami ng tulong sa mga doktor. At ang sabi ng doktor, sleep paralysis daw ang meron ako. Lahat daw ng mga nangyayari sa akin ay maaaring dulot ng depression, matinding stress at sobrang kulang sa pahinga at tulog. Pinigyan ako ng mga gamot at vitamins na nakakatulong sa kalagayan ko. Sa ngayon masasabi kong okay na ako. Patuloy kong tinitake yung mga gamot na nireseta ng doktor Nakatulong ang mga ito para makatulog ako ng mahimbing at mapakalma ko. Nakatulong din ang hindi matutumbas ang suporta at pagmamahal ni na Mama, Boyet at Tots. At higit sa lahat, ang pananalig na meron kami na mas pinatibay pa ng panahon. Popoy at Hasmin may iba't ibang eksplanasyon ng karanasan kong ito. May scientific, may tinatawag na paranormal. Alinman sa dalawang to ang pinaniniwalaan nyo, ay may at taas man ng kilay sa kwento kong ito, para sa akin mananatili itong totoo. Hanggang dito na lang po at Hasmin at maraming maraming salamat. More power and God bless. Lubos na gumagalang, Malu. Hashtag Dear MOR, nila lang. At yan na nga po ang uh, sana'y uh, magtapos na na kwento ni Malu tungkol sa kanyang uh, ano tawag mo ba rito? Uh, mandiligaw. <laughs> Hindi mandiligaw ito, eh, namemwersa. Oh, sa, may pagnanasa sa kanya. May pagnanasa, ito nga, nilalang. O, oh, nilalang ito, hindi naman uh, multo, Hasmin. Mm-hmm. Uh, hindi naman din, oh, pwede nga, parang isa yung itong uh, form ng demon. Mm-hmm, oh, diba? At, uh, well, kung uh, sabi nga ni, ano rito, ni uh, Malu para sa akin, ano, uh, kung merong scientific explanation, uh, at merong paranormal uh, explanation. bahala, uh, bahala po kayo. Ayan, bahala po kayo kung uh, anong paniniwalaan ninyo. Pero kasi, uh, alam mo ako, Asmin, pagka nagkakasakit-sakit mm-hmm. yung mga mm-hmm. anak ko, oh. ayan, uh, syempre, pupunta ka sa doktor. Tama. Yun naman ang dapat. Mm-hmm. Okay, punta ka sa doktor pagka merong uh, uh, lagnat ang bata, kahit yung uh, matanda. Pero minsan, minsan, uh, hindi ka man 100% naniniwala, merong mga ano eh, merong mga sakit na hindi ma-explica ng doktor pero kapag ka hindi nala mo sa mga hilot, yung mga, mga ganyan. Albo-albularyo. Albo-albularyo. Parang healer. Sila nga yung nakakaano, nakaka, ano tawag mo rito? sila yung uh, nakakaalam. Correct. Sasabihin, merong napaglaruan ng ganito. Well, it may only goes to show. Na ganyan. It only goes to show na hindi lang, hindi lahat alam nating mga tao. Yes. Diba? It only goes to show na meron pa rin talagang uh, mas mataas na creature o na nilalang mm-hmm. kesa sa atin. O hindi man kasing diba? taas, diba? eh, ano tayo, ayan, coexistent. Correct. Ibig sabihin mm-hmm. yan mga kapamilya, an, ano yon coexistent. Ah, hindi Charing ko alam eh. Hindi, natututo tayo mabuhay. Nang diba na nandiyan ang ah, isa't isa, mm. correct, nakasamang isa't isa. And I think etong storyang to mga kapamilya, bukod sa, isa, isa sa mga gusto niyang ipamuka, is that, eto nga, hindi lang tayo ang namumuhay sa mundong ibabaw. Yan. 'Di ba? Kaya matuto tayong gumalang at rumispeto. At bukod doon, ano, uh, Popoy, pinapaalala din ito, Popoy, yung kakayahan natin bilang tao na meron tayong lahat limits 'Di ba kasi nakita natin yung buhay nito ni ni Ate Malu, Malu 'di ba? Napaka masyadong workaholic, mm-hmm. pinoproblema lahat ng problema sa mundo. Alam niyo na parang uh, it it it it says na mag-loosen up tayo, mm-hmm. 'di ba? Kumbaga, relax. problemado na nga ang buhay mo, i-stressin mo pa ang sarili mo. Kasi alam mo, naniniwala ako malaking factor din yan. Yes. Kaya siguro madali stress. siyang nilalapitan ng mga ganyang entities, mm-hmm. ng mga mm-hmm. ganyang nilalang. Kasi alam mo, totoo yan, sabi nga, ma- madali talagang lapitan ng mga masasamang elemento. Yung taong, yun nga, yung parang buryong-buryo sa buhay, yung taong pagod na pagod, na minsan nakakalimutan na nila kung paano magsaya, at lalong-lalo na yung mga taong mahina na ang kapit sa Panginoon. Yun, hindi na masyado nagdarasal. Correct. Kaya baka siya nilapitan, kung totoo man yan, mm. kung mm-hmm. maitatawag man natin yung paranormal uh, paranormal channel na yan, mm-hmm. eh baka nga ganoon, it, it only reminds us na mag-slow down tayo sa buhay. 'Di ba? At uh, huwag nating kalimutan yung Panginoon. Maging mga karoon tayo ng time for for God. Hindi naman necessary na pumunta ka sa simbahan linggo-linggo. Diba? O, Pero at, correct, nga, o naman. at least man lang at the end of the day, you talk to your God. Mm-hmm. Diba? Huwag kang makakalimot Correct, okay. malaking Tsaka ano, check. Hasmin, ano, uh, yung mga organs natin, <laughs> okay, ayan na, scientific. Hindi, meron kasi ako nabasa ng libro na yung organs natin, kapag ka ikaw ay masyado kang stress, naapektuhan yan. Mm, mm-hmm. Okay, uh, kapag, depende nga kung ano pa yung mga pinoproblema mo eh. Ayan, sa pag-aaral po ito mm-hmm. ng mga scientific. Ito, ah. sci- Kaya kung sakaling kayo ay uh, stress na stressed, uh, nag, uh, yung liver, mm-hmm. ayan, medyo mas, uh, ano yan, nag, uh, tumataba ang uh, inyong mga liver. Ayan, fatty liver. Nagkakaroon ka ng uh, fatty liver. Ayan, tapos uh, marami pang iba. I-research nyo po. Tsaka At baka lang. yan nga, nagiging dahilan kaya hindi ka, ka uh, hindi ka, kahit pagod ka, hindi ka makapagpahinga agad. Natut nagpapahinga ka, hindi ka makahinga ng maayos. Okay? At saka, eh, i-check nyo yan. Ito, meron ng scientific explanation na. Ito, totoo to mga kapamilya, kahit mm. kanino pa to tanungin. Merong iba kasi na nag-hallucinate may mga ganyang nari. Ito, napanood ko din to sa MMK. Di ba? Na, uh, akala ng babae, meron siyang na nakikitang kung ano, merong mm. sumasakal sa kanya, hindi niya alam, kaya pala ganun, eh mataas na yung creatinine na tinatawag. Yung, yung ah. creatinine natin is creatinine yung level toxic, yung toxin mm. sa dugo, which causes us na maghallucinate, na hindi tayo makafocus, yung pala may problema na sa bato. Mm-hmm. 'Di ba? Ayun yung mga scientific explanation na totoong nangyayari talaga yes. mga kapamilya. Na, naiiba yung mood mo, naiiba Correct. yung pakiramdam mo. Yan nga, naiiba yung tulog mo kahit pagod ka, hindi ka makatulog agad. There must be something wrong sa inyong katawan. Okay? But uh, above all, mga eh, ay, kapamilya. Kailangan you're spiritually healthy. Correct. Okay. Above all yun nga. Mm. Kumbaga, uh, kapag ang mga doktor hindi na napapagaling ang sakit, 'di ba? kahit ano pang mga scientific method ang i-apply nyo dyan, ang ending pa rin naman natin, isa lang ang ginagawa natin eh, manalangin at magdasal sa Panginoon. Yun. At diba? yun naman dapat talaga. Correct. Kaya iyan yan ang very ano, message sa atin ng storyang to na kahit na anong mga nilalang yan, masama man yan, merong mas powerful na Panginoon kesa sa kanila. Kaya huwag kayong matakot. Mm-hmm. 'Di ba? Wala kayong dapat katakutan. At syempre, Yasmin, uh, hindi lang naman dapat pagka dumarating kasi yung iba, oh nga nagdadasal kapag ka nandiyan na ang problema. Mm-hmm. Okay, wag naman ihintayin na darating pa yung uh, ganyang stress na stressed ka na, lalo ka pang ni-stress ng ganito mga klase. Tsaka ka lang uh, uh, lumapit ulit ang tat at nakaalala sa kanya. Tama. Okay. Uy, basahin na natin ilan sa maraming mga mensahe. Sabi ni Elena, uh, ako na, mauna so, na ako ha, ah, kasi mm, ang haba nito. Paalis eh. ka na ba? Hindi naman. <laughs> Elena de la mauna Cruz. Na ako, ako mauna na. na ako. Alam mo, <laughs> kung anong pinaka-solution dyan, magbasa oh. ka lang ng Bible, te. Mm. At matuto ka mag-pray bago ka matulog at itabi mo sa higaan mo ang Bible. Tignan mo. Ah, uh, kung uh, ay, tignan mo hanggang sa, ayan kasi tatanga-tanga naman itong mga tumag ano eh, hanggang sa panaginip o uh, ah, bangungot hindi ka marunong mag-pray, natural lang na magiging lapitin ka ng mga diablo. Yeah, kapag hindi siguro Yeah, nagdadasal nga o nagbabasa ng uh, Biblia. Pero it's not enough that you read, ha? Correct. Uh, dapat ah, isabuhay nyo rin yan. Hindi lang rin na isabuhay, dapat intindihin. Okay? Uh, sabi ni uh, Jerry Paler. Ayan. <laughs> Nga ba naman kasi nitong isa? Ayan, uh, totoo yan, Popoy at Asmi. Nangyari na din sa akin yan. Hindi lang once, kundi tatlong beses pa. Yung hindi ka makagalaw pero nakikita ko at nararamdaman ko ang ginagawa sa akin ng anino na nasa ibabaw ko. Habang uh, Ah, ako ay hindi makasigaw. Sobrang uh, nakakatakot. Wala akong magawa kundi ang piliting gisingin ang sarili ko. Dasal lang po ng dasal at huwag makakalimot sa taas. Siya ang uh, panangga natin sa lahat ng masasamang nilalang sa mundo. After noon, eh wala na nangyari pa ulit sa akin. Naniwala lang ako sa Diyos. Uh, ah, nani, maniwala lang at sa Diyos lang matakot. Thank you, Jerry Paler. Sabi ni Jason Gaite, Tama nga ako, hallucination nga lang ni ate. Minsan, wag abusuin ng katawan. Mm. Hindi tayo robot. Dapat kailangan din natin ng pahinga. Kasi pag sobrang work at pagod tayo, o pagod tayo, kung ano-ano naiisip natin. Pero pray lang at mananalig mm-hmm. ang katapat dyan ate. Hoping for your fast recovery, listening from Crown Shirt, MP Kal- Kalantang Mandaluyong. <laughs> Yan. The Kaya, al- alam mo tatay ko pagka sinasabi sa akin pagka medyo mainitin na ulo ko, ganyan ka pagka stress, 'di ba? Ang iksi-iksi na ng ah, ano mo, ng ah, PC mo. Ayan, oh, anak, baka kailangan mo na ng R&R. Ah, ano yan? Sabi ko, ano yung R&R? Rest and Recreation. Ah, kala ko ah, rest niya, in peace. Alde, baka kal- uh, <laughs> kailangan mo na ng ano, ng pahinga at ng recreation. Ayun. Ibig sabihin, pwede ka naman maglibang-libang ah, uh, rin. Oh, okay, mag-aliw-aliw. Pahinga and recreation, ibig sabihin, mm. magpahinga ka at gumawa ka ulit ng panibagong anak. Kala ko pa, panibagong pahinga. <laughs> recreation. Hindi, recreate, rec- recreation. Ah, oh, okay. Oh. tama yun. R&R, rest and recreation. Kailangan Naman. Natin. Uh, Christian Martizano, uh, ate baka sobrang inaabuso mo na yung sarili mo sa pagtatrabaho, nawawalan ka na ng time para sa sarili mo at madami ka sigurong iniisip kaya nagkakaganyan ka. Mabuti na lang kumonsulta ka sa doktor at nabigyan ka ng gamot dahil uh, uh, sa nangyayari. Baka mabaliw ka pa. God bless and happy uh, Halloween! Mary Grace Salvadora, pagdarasal at panalangin sa Diyos o pananalig sa Diyos ang pinakamabisang paraan sa lahat. Kaya ate, mas lalo mo pang pagtibayin ang paniniwala mo kay God. Yung at uh, Marilu Periabras. Haba, hala, binabangungot lang si uh, Malu ng isang demonyo. Dapat nagdadasal ka muna, Ate Malu, bago matulog. Siguro sinusubukan ka lang kung hanggang saan ang pananalig mo sa Diyos. Kaya pray lang kay God. At sabi naman ni John Ros- Roslinda, Grabe nakakatakot po ang nangyari sa iyo Ate Malu. Always ka lang po magtiwala kay God. Lagi po siyang nandyan para gabayan kayo kahit mahirap ang pinagdadaanan mo. Magtiwala ka lang kay God at sa pamilya mo na nandyan para sa iyo. Mm-hmm. At syempre, uy, maraming salamat po ha sa marami pa rin mga nag uh, may mensahe dito sa ating uh, hashtag DearMOR nilalang. Okay? At uh, bukas, antabayanan niyo po ha, tuloy pa rin ang ating uh, Halloween stories. so, dito sa Dear m o MOR. Ayan, at uh, syempre, naku, ang uh, gumanap nga pong uh, malu ay si uh, Cindy Basena. Ang gumanap na to at si Simon De La Cruz. At ang uh, gumanap na mga Raquel ay si Kenneth Ancero. Ang gumanap na Fernan, si Warley. Ang gumanap na Bo, si Yetbu. Ayan, si mm. Boyet, si Dave Hosilius. And of course, Sino ang... Sino yung halimaw? Ayun, <laughs> halimaw. Ang nilalang dyan ay nilalang. si Dan Capuchon. Oo, si Dan Capuchon. Ang elya-elya ng boses ni Dan doon. Mm, grabe yung linyahan niya, no? Oo, oo ah, talagang... ang dami. Ang dami. Ang, ang hirap kayang basahin uh, yung linya uh, niya. Uh, uh, uh. <laughs> Tsaka hindi, yung gusto-gusto ko talaga yung nasa ano, nasa kwarto. Mm. Yung hinalik-halikan niya si Kemi. Ganap na <laughs> ganap. At ang kasi, ating... Kasi mm, hanggang hmm. dito lang sa ano eh, sa drama yata ayun may na. nahalikan si ayun Dan. Na nga. Sa personal, parang wala. Pero lalong tumataas ang presyo niyan ngayon sa, sa ang dami mga nagkakakrush sa kanya. Sad life. Oy, bigyan nyo na po ng uh, live na kahalikan itong si uh, Dan Capuscion. Ha? Namantikaan. Mm. Ang ating editor walang iba kundi si Sir Benji Gilab. Yun. At Siyempre, <laughs> nakasama nyo nga po DJP. DJ Popoy, that's my guwapopoy. At syempre, huwag natin kalimutan yung writer na si Ren Digia. <laughs> Ay, oo nga, si Ren. Ayan ha. Thank you, Ren, sa eh, pag-research ah, nitong and mga of akanta. course, ah, kwentong ito. <laughs> And of course, ako naman si Baby Girl Lasmin. Susunod, playlist mo. Dito lang yan sa MOR. 101.9 My Only Radio for, for life. life.